Oui, alors sur l'abattoir, les choses sont extrêmement claires. Euh, il y a eu un cahier des charges et une série de prescriptions qui ont été signifiées euh, à l'exploitant. Il appartient maintenant à l'exploitant d'opérer ces mises à niveau. Euh, quand toutes ces mises à niveau... Il y aura une nouvelle mission d'inspection qui viendra. plantan l'abattoir. Alors, ça sera fonction de la réalisation des travaux par l'exploitant. Ondotik, komisiones bat iganen da hoien hun hartzeko, euh, eia untseginik denez ala ez, personnel qualifié aux bons endroits, enfin bref. Benalla Hennik, neuriak C'est en quelque sorte une mission de contrôle. Hein. Euh, voilà, donc euh, je dirais il faut d'abord que l'exploitant se mette à niveau, Ensuite, il y aura cette mission de, de, constat qui constatera, si vous voulez, si tout est bien euh, réalisé. Et c'est ce qui permettra à ce moment-là d'envisager une réouverture.